mwaramutse canke mwiriwe bivana naho uri kudukurikirana uherereye kaze mu gashitsi kiganiro ryo isanganiro igutunganiriza umunsi nk'uyu nk'aya mango agashitsi uyu munsi tugiye gushimikira ku ibanga ry'ubushinga ntahe patiri ribori kagabo akaba ariwe mutumire w'agashitsi kuno munsi akaba yaganiriye na processus shingiro Ernest Pablo wagiye wabakorije na gutegura agashitsi uyu munsi subire nguri kaze mu by'ukuri ibyo biragoye biragoye kumenya aho urwego rw'abashinga ntahe rwatanguriye urumva mu kirundi no mu migenzo y'ikirundi bakubwira yuko rwatanguranye n'umwami wa mbere w'uburundi eh, ntare rushatsi ko rwatanguranye rero n'uburundi n'ingene uburundi byitunganije kugira ngo bube igihugu mugabo ibyo nta ntawe ufitiye icyemezo gitomoye mugabo nibyo uko ubu ugenda urakurikirana ibyo mu burundi kubona ko intahe y'ubushinga ntahe yariho kuva kera ibyo ari byo byose bishobora kuvuga yuko yariho kuva kera hariho rero eh, imigani ibiri imigani ibiri cyane cyane yerekana eh, amamuko y'ubushinga ntahe mu buzima bw'igihugu uko nubivuga kandi eh, iyo migani ibiri niyo mbona ikomeye cyane kuko yerekana ko aho byaba byaratanguriye hose igituma byatangiye kumwagiriza ngo amubeshere eh, amwambi kibara n'abantu bose bumve ko ashobora kwiba ikintu gitonya gatacu kimaze kingana gutyo nk'izo nyabutongo amudenderetse amudenderetse rero hanyuma rero birashoboka ko amudendereza gushyikaho eh, bahamagara n'abantu bose baka yandiriye ati rero umwami w'uburundi aha abantu birirwa baradenderezwa ku tuntu duto ku bintu binini ni ukwicwa bakicwa badenderejwe kandi ntibagira umuntu n'umwe eh, abahagarariye turabona nawe w'umwami wari wabuze ushobora kuguhagararira ngo abaze ati ibintu byagenze gute bimeze gute wamutse rero no kurondera abantu bazohora bahagararira eh, abatase bakabatatura kandi neza mu butungane atawanja wambura uwo ni umugani wa mbere ikoromba n'uwa mbere urumva samanda rubwiwe mu kudendereza umwami yari afise yaragamije ikintu twavuga ciza naho ko yariko aramudendereza ko muri yashaka umwami hakura icigwa yagomba ko umwami hakura icigwa aramubwira ati abasabyi bawe bamaze kukubesha bakubwira ibintu bitajya ntibize abantu ugacisha ku buhomba bagapfa abandi ukanyaga abandi bakamerwa nabi kandi atamuntu n'umwe yabyumvirije ngo amenye aho kuri kuri aturumva rero ni mu kuraba ingene neza yego mm. haba umugani wa kabiri nawe umugani wa kabiri ni umugani wa ngoma ya sacega ngoma ya sacega yari umuntu yari yemewe ko azi kumviriza imanza akazirya tuvugere yuko yari n'umushinga ntaha hanyuma rero mugabo urupfu n'umwami bambe n'imana baraharinda urupfu n'imana urupfu rero uvuga ngo ndiwe nd'umugabo kuko jewe nta muntu n'umwe ngera umutwe n'umwami ndamwica nta n'umwe nta n'umwe ngera umutwe imana nayo iti jewe ndema byose ni jewe mpagarariye byose ati ni mm, jewe rero umukuru bajya rero imbere abashinga ntahe barongowe na ngoma ya sacega hanyuma rero abashinga ntahe barabyumviriza barumviriza kuko ari babiri barumviriza imana barumviriza urupfu hanyuma rero baraca urubanza urubanza bati urumva we uratsinzwe e, bashinga ntabe bari kumwe nawe ati murumva rero nitwaruca uko urupfu rudashaka turaturya bati rero twemere tuvume dupfa mugabo duce urubanza rugororotse rutari urwangondagonde duce urubanza rugororotse rwiza mwumva aho niho hari inyigisho nkuru ibyangoma ya sacega baremera bapfuma bapfa mugabo baruca neza atahura bibiri ubwa mbere tuvuge tugenda mu majambo agize iryo jambo rimwe mugabo ubwakabye cyane cyane nico ubushinga ntaye buri eh, kuvuga umushinga ntahe ni umuntu ashinga intahe intahe nayo sirya nkoni irya nkoni icyo igira mu kibanza n'ijambo riba rishinzwe cyane cyane umuntu ashinga ijambo ry'intahe ry'intahe atari ijambo iryo ari ryo ryose ari ijambo ritumbereye batumbereye byiza kandi rero nk'uko ubizi intahe ntiba iba imwe mugaba ntiba yumwe ibimwe bwa ntiba yumwe ni ukuvuga iki abashinga ntahe bakoraniye hamwe bariko barashinga intahe bakoresha intahe imwe bakoresha intahe icumi nk'uko bangana bakoresha intahe imwe Eh, urumva rero ni imwe mugabo intahe bashinga ni abo bose abo bose baravugana bakagira bati rero ingingo ducinze n'iyi nicyo gituma eh, gushinga intahe no gushinga ingingo y'ukuri yumvikanywe n'abashinga ntahe benshi none bisigura ko umuntu umwe adashobora kuba iyo uvuga uko kuri atari kumwe n'abo bandi bashinga ntahe cyangwa abo bandi bantu bavuga ukuri nk'uko tubivuga mu by'ukuri nibyo umushinga ntahe ataronse abandi hafi arashinga intahe nawe nyine ubwo nawe nyine yayishingisha iyo ntahe nyine ingingo ashinze ayishingisha iyo ntahe nyine mugabo umushinga ntahagirwa n'abandi umushinga ntahagirwa n'abandi bagize imana bakaboneka abashinga ntahe babiri batatu n'abarenga nibyo byiza ariko rero bakennye ashobora gushinga ntahari arashobora gushinga intare kavuga ingingo nziza abandi bemere nari ya majambo yandi dukunda kumva jana n'ijambo ry'umushinga nayo cyane cyane iyo twita umukungu umugana nahe n'umubera ntahe mbega mushobora kubisigura abarundi ariko leta isangane niba eh, ko niba ashaka byo babireba imirongo atari birebire urumva eh, kugira umuntu ashikira ibanga ry'ubushinga ntare yaca ku ntambwe nyinshi hariho rero intambwe ya mbere uvuga umuntu atanitiyumvira ari aragira cyo kumushinganana ubu rero dushobora kumwitira by'intahe na bimwe uwo ni umukungu n'umukungu umunyagihugu ari aho nyine eh, eh. mugabo hari aho umuntu atangura akagira ati jewe nagomba kwegera abashingantahe akagomba akashaka kwegera abashingantahe akaza aragendana arageza kujya aho bari hanyuma rero ko agataramugwa mugabo akabona ko ari umuntu abishaka abyifuza eh, akaguma hari n'aho abashinga ntawe batuma ko n'abakungu bakaza bakumviriza ibintu bakanababaza mbere bati mbega mu rubanza mu ruca gute bakabumviriza harimo rero bamwe basanga babi babibereye nyine babikereye babyifuza babifitiye n'iforo hari eh, abantu bagize bifuza kujya muri uwo mugwi w'abashingantahe hariho rero abo bababera berantahe baba bamaze kugira intambwe baba bamaze kugira intambwe eh, yo kwegereza kera rero baravuga yuko umuntu ava mu bakungu akajya mu mutamana ariko umaze kujya mu mutamana no kuvuga yuko uba umeze nk'uwemerewe kuzopatirwa kuzoba umushinga ntawe eh, umaze kujya mu mutamana umugabo urumva yari intambwe yari intambwe kuko umuntu ntiyashoka agira abo umushinga ntawe waritegura imyaka n'iyindi bakakuraba bakagusuzuma bakaraba ko uba umushinga ntahe koko wigenza nk'umushinga ntahe ugira ibyo umushinga ntahe wubahiriza intahe bakakwitegereza umunsi w'izina rero bakawushyira mu mutamana hanyuma umunsi w'izina bakakwatira imbere ko umuntu hagati y'umugana nahe n'umubera ntahe umuntu yabanza gushigira kujya eh, iyo nibwira ko umugana ntahe ari ubwa mbere hari umubera ntahe ikaba ubwa kabiri kuko bamaze kumubona yuko ayibereye koko umugana ntahe aba ari ubwenge nk'abo nyine baza kuraba kumviriza abashinga ntaye bumviriza imanza hanyuma bakaba bataramugwa hanyuma kumbure bakaba bababaza bati mbe hamwe umuntu yumvira iki abo o nabagana ntahe baba bakiri mu nzira kumbure yo kugira mubera ntahe bamaze kumubona yuko ayibereye naho atobarindira mu mutamana ko ayibereye eh, wowe yosaba yokwemererwa hanyuma kandi hageze aho ahava yisaba hanyuma rero akajya mu mutamana yamaze kuja mu mutamana hoho ni intambwe nini eh, aba ameze nk'umaze kuba umushinga ntayo keretse ko atabaratigwa eh, kuko baba baramwitegereje rwose barabonye yuko ari umuntu adahuruduka ari umuntu atumbereza ijambo ari umuntu agororotse amfise imico myiza abereye intaye nyine intahe baramwitegereje neza kugira nabo nyine ntibahurunduke ngo bapfe guha intahe uwo ari we wese bashobora guha intahe uwo ari we wese baha intahe bagendereje bakurikiranye kandi hari n'umuntu nawe nyine w'umuhetsi wiwe w'umushingantahe amupfukirana eh, kugira ngo uwo bahaye intahe abe ari umushingantahe koko nano dusozereye agashitsi cy'uyu munsi wakoze kudukurikirana arakoze na patiri ribori kagabo umutumire mu gashyitsi k'uyu munsi yakoze na porosesise shingiro yegereye uyu muhinga amaze amuganira ibijyanye n'ubushingantahe mu gice cya kabiri tukazobandanya n'ibanga ry'ubushingantahe hamwe n'icyari cyo umukungu akanese pablo bagiye babona ijana guteguriye agashyitsi cy'uyu munsi nkabona kwikebanuye ubona gukurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi